ajetu sure Al-An'am وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ A kada ti dođu oni koji vjeruju u naše ajete, u naše riječi, reci im selamun alaikum. Pa kažem ja vama, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Komentarušujući ovaj ajet, istaknuti učenjak Abdurrahman Sa'adi u svom vrijednom dijelu Tejsiru l-Kerim rahmani fi tefsiri kelami l-Mennani na 276. strani kaže To jest, kada ti dođu vjernici, pozdravi ih, poselami ih, iskaži im dobrodošlicu, obraduj ih onim što će povećati njihove ambicije, njihovu odlučnost, da zadobiju Allahovu prostranu milost. Obraduj ih onim što će povećati njihovu odlučnost da zadobiju Allahovu prostranu milost, Allahovu plemenitost, Allahovo dobročinstvo. Podstakni ih na svaki razlog i put koji vodi do toga. I zaplaši ih da ne ostaju i da ne ustraju u grijesima. Naredi im pokajanje za grijehe kako bi zadobili oprost svoga gospodara i njegovo dobro. Pa ćemo mi večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu odazvati se ovim riječima Allaha subhanahu wa ta'ala i riječima komentatora ovih riječi Allaha Đalla Đalalhu i progovoriti upravo o putevima, razlozima postizanja Allahove subhanahu wa ta'ala milosti i također na drugoj strani, ako Bog da upozoriti sve nas na puteve, razloge koji nas udaljavaju od Allahove djelale djelaluhu milosti. Pa će dakle ovo, nadam se, kratko obraćanje biti podijeljeno na dva dijela. Dakle, prvi dio govorit će o putevima na kojima, inša Allahu Teala, zadobivamo Allahovu milost, a drugi, drugi dio predavanja govorit o putevima, razlozima koji nas udaljavaju od Allahove dželle dželaluhu milosti. Prije svega, odmah na početku ovog prvog dijela, trebamo znati plemeniti brate i cijenina sestro da niko od nas neće ući u džennet sa svojim dijelima niko od nas neće moći ući u džennet sa svojim dijelima, već samo s Allahom dželle dželaluhu milosti. Kako se prenosi od Ebu Sejida al-Hudrija radijallahu ta'ala da je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, Len jedhule la džennete ahadun illa bi rahmetillah. Niko neće ući u džennet osim sa Allahom milošću pa su prisutni ashabi upitali wala ente ya rasul Allah. Pa čak ni ti, Allahov poslaniče, rekao je wala ana illa an yataghammadani allah bi rahmatihi Pa čak ni ja, osim da me Allah subhanahu wa ta'ala prekrije obaspe svojom milošću. I ovaj hadis bilježi Imam Ahmed s dobrim lancem prenosilaca, a osnova mu se nalazi u dva sahiha kod imama Bukhari i Muslima i šejh Albani rahimehullahu ta'ala ovaj hadis je ocijenio sahihom li gajrihi u svome vrijednom dijelu, odnosno valorizaciji dijela et targib od tarhib pod brojem 3599. Dakle, niko od nas neće ući u džennet sa svojim dijelima, već samo dakle s Allahom dželle dželaluhu milošću. Stoga je i tekako potrebno da se upoznamo kako zadobiti tu Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Trebamo odmah znati na početku da je naš gospodar Allah dželle dželaluhu sve milostiv, milostivi, sve milostiv, posjeduje sve jednu milost, svaku milost. I prema svakome je milostiv. Nije Allah dželle dželaluhu zadržao tu milost za sebe, već je on Ar-Rahim onaj koji spušta svoju milost na svoje robove. I on Jalla Jalaluhu jeste onaj koji je ketebe rabbukum ala nefsihi rahme. Onaj koji je, dakle, vaš gospodar propisao sebi, svoga dobročinstva, svoje dobrote je propisao sebi milost. Odmah na početku trebamo se upoznati, trebamo znati da je Allah subhanahu wa ta'ala da kod njega postoji stotinu milosti. Samo jednu od tih milosti Allah subhanahu wa ta'ala spustio je svojim stvorenjima, svojim robovima. A 99 milosti odgodio je za svoje također robove, ni za koga drugog, već za svoje robove, ali kada? Na sudnjem danu. Kako se prenosi od Ebu Hurire radijallahu ta'alan, da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao, inna lillahi mijeta rahme, enzela minha rahmetan vahida. Doista kod Allaha subhanahu wa ta'ala postoji stotinu milosti. Samo jednu od tih stotinu spustio je, samo jedno od njih enzela minha rahmetan vahida bejna l'đinni wal insi wal behaimi wal hawami, spustio je među džine i ljude i životinje insekte فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعتف الوحش على ولدها i na osnovu samo te jedne milosti na osnovu samo te jedne milosti milostivi su samilosni blagi životinje zvijeri prema svojim mladunčatima dok je Allah subhanahu wa ta'ala ahara tis'an wa tis'ina rahmetan jarhamu biha ibadahu jevme al qiyame. A 99 milosti odgodio je, ostavio je svojim robojima za sudnji dan. Bilježi ima muslim i hadis je vjerodostan bez imalo sumnje. Odmah na početku, prilikom traganja za Allahom subhanahu wa ta'ala milosti trebamo znati da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji nas je stvorio i koji nas je ovdje na zemlji postavio i koji nas je na zemlji obdario mnogim svojim blagodatima, trebamo znati, trebamo znati da je On milostiviji prema nama od naših majki. Allahu Ekber. Allah subhanahu wa ta'ala kojeg počesto, počesto ljudi zaboravljaju, milostiviji je prema njima od njihovih majki. Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala pripovijeda da je jedne prilike jednog dana došlo roblje Allahovom poslaniku alaihi salatu veselam. Pa među njima, među tim robljem, primijetila se jedna žena – kako traga za nekim. Primijetilo se da joj je mlijeko bilo nadošlo. Pa kada je pronašla nekakvog dječačića, privila ga je na svoje grudi i podojila. Pa Allahu poslanik alaihi salatu wasalam gledajući taj prizor upitao je svoje ashabe – Eteraune hadihi tarihatan valedeha finnar? Šta mislite? Da li bi ova, ova žena, bacila svoje dijete u vatru? Pa su svi jednoglasno rekli ne. Kako da baci? Na to je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam uzvratio riječima Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi veledihah. Allahu ekbaru. Allah je doista milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svome djetetu. Toliko i toliko traga za njim. Mogla ga je ostaviti. Mogla se ne brinuti za njim. Međutim, toliko i toliko traga za njim. Kada ga pronalazi, privija ga u svoje grudi i doji ga, pa Allah subhanahu wa ta'ala milostivi je prema nama od ove žene prema svome, prema svome djetetu. I ovaj hadis bilježe imami Buharija i muslimi, hadis je vjerodostan bez imala sumnje. Odmah na početku trebamo znati da ništa se ne može ispriječiti Allahovoj milosti. Da ništa ne može opstati pred Allahom dželle dželaluhom milosti. Makakav grih bio, ukoliko se čovjek iskreno pokaje za njega. Mako i grijeh čovjek upražnjavao, ukoliko se iskreno pokaje za njega, pokaje se Allahu subhanahu wa ta'ala iskreno za dotični grijeh koji je upražnjavao, inša Allahu ta'ala očekivat je da takvu osobu prekrije Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Vama dobro poznati ajet iz sure Az-Zumar u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا innahu huval ghafurur rahim. I reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Doista Allah subhanahu wa ta'ala oprašta sve grijehe, jer je on onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Šejh Abdurrahmane Sa'di u svom vrijednom dijelu spomenutom Tejsiru el karimi Er-Rahman er kaže uzvišeni Allah obavještava svoje robove griješnike o svojoj velikoj plemenitosti, postiče ih na povratak njemu prije nego li oni ne budu u mogućnosti za to, prije nego li im to bude uskraćeno. Pa kaže, ja ibadi alladine asrafu ala anfusihim. o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, koji ste se prema sebi ogriješili slijedeći grijehe, na koje vas vaša duša postiče, čineći ono što srdi Allaha, poznavalaca gajba nevidljivog svijeta, la taknetu mir rahmetillah. La taknetu mir rahmetillah. Ne gubite nadu Allahu milost. Ne gubite nadu Allahu milost pa da se svojim rukama bacate u propast. Da govorite, naši su se grijesi umnožili i naše mahane manjkavosti jedna nad drugom nadvile, tako da nam nema puta na kojim će nam ti grijesi i mahane biti pobrisani. Ne govorite tako, pa da zbog toga ostanete i ustrajavate u grijesima koje srde sve milosti milostivog. Naprotiv, upoznajte svoga gospodara putem njegovih imena koja ukazuju na njegovu plemenitost i dobrotu znajte da on uistinu oprašta sve grijehe, oprašta širk, mnogoboštvo, ubijstvo, nemoral, blud, kamatu, nasilje i druge velike i male grijehe ukoliko se iskreno pokajete za njih. Također, od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma se prenosi da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam pričao, pripovjedao, pripovjedao, pa je rekao قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر al في فم فرعون مخافة أن fir'aun الرحمة da si me samo o muhammede mogao vidjeti kako sam uzimao mul morski mul mulj sa dna mora i bacao ga, stavljao ga u usta faraonu, bojeći se da ga ne sustigne Allahova milost. Allah Jelle Jalaluhu je milostiv. Pa Džibril alaihi salam pobojao se da i ovog velikog nasilnika, zulumčara, nevjernika su, ne sustigne Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Zatim zamolio bih sve one koji se nalaze, koji su prisutni, da li na svome računaru ili na papiru pored sebe, da pišu sljedeća dijela kojima, inšallahu ta'ala, postižemo Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Dakle, ovo večerašnje obraćanje, e, predavanje je konkretno. Dakle, ono što nam je prijeko potrebno i što trebamo praktikovati u svome životu. Dakle, ko su ti kojima će se Allah subhanahu wa ta'ala smilovati? Koja su to dijela oni činili koja dijela čine? pa će im Allah subhanahu wa ta'ala zbog tih dijela ukazati svoju milost, a zatim na osnovu i zbog te svoje milosti uvesti ih u džennet. Dakle, prije svega, jedan od najvećih razloga puteva kojim ako budeš, ako budeš hodila ili hodio, zadobit ćeš Allahovu milost, jeste pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, i pokornost njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa alihi wa sallame. Ispunjavajući ono što je Allah naredio i što je naredio njegov poslanik i kloneći se svega onoga što je Allah zabranio i što je zabranio njegov poslanik. Muhammed alaihi salatu wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u 132. ajetu sure Alu Imran وَأَطِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ i pokoravajte se Allahu i poslaniku da biste zasigurno zadobili Allahovu milost. Oni koji poznaju arapski jezik dobro ili prilično, neka znaju da se ovdje pod riječi la'alle ne misli nadati se da ćete zadobiti Allahovu milost. Pokoravajte se Allahu i poslaniku, pa je nadati se da ćete zadobiti Allahovu milost. Ne ovde la'alla lejse li tarđi, ovde la'alla nije za nadati se, već li tahqiq, za ono što se kaže zasigurno. Dakle, prijevod, pokoravajte se Allahu i poslaniku da bi vam se zasigurno ukazala Allahova milost. Zasigurno, pa ćete zasigurno dobiti Allahu milost. Kao što se slično nalazi odmah na početku El-Ha'ije, dakle, jedne kaside koju je napisao sin od velikog učenjaka Ebu Davuda, rahimahumullahu ta'ala. Pa kaže on na početku, temessek bi hablillahi wattabi huda wala teku bid'ijan la'allake tuflihu. Čvrsto se pridržavaj Allahovog užeta, i slijedi uputu, slijedi poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam i nemoj biti novotar, nemoj biti onaj koji uvodi novine u vjeru, pa ćeš zasigurno uspjeti. A ne, nadati se da ćeš uspjeti. Pa ako čovjek bude nešto drugo radio ili ne bude ovo radio, kako da uspije? Ne, ukoliko se bude držao Allahovog užeta, bude slijedio Muhammed alaihi salatu wasalam i ne bude uvodio novinu u vjeru, zasigurno će uspjeti. Zasigurno će uspjeti. Dakle, prvi put, način, razlog kako zadobiti Allahu milost jeste odazivanje svim Allahovim naredbama i klonjenje svega onoga što je Allah zabranio ili što je zabranio njegov poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam i svakako odazivanje svemu onome što je on naredio. Zatim, slijedjenje Kur'ana jedan je od razloga za dobivanja Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-An'am 155. ajetu وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ova knjiga koju smo objavili je blagoslovljena, pa je slijedite i bojte se, bojte se Allaha, zasigurno će vam se milost ukazati. Zasigurno će vam se njegova milost ukazati. Također, od razloga za dobijevanja Allahove subhanahu wa ta'ala milosti jeste slušanje Kur'ana s poniznim, skrušenim srcem. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-A'raf 204. ajetu وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ A kada se Kur'an uči, vi slušajte ga i šutite, zasigurno će vam se ukazati milost. Kao što vam je poznato, ovaj ajet je objavljen povodom dnevnih namaza, učenja Korana na dnevnim namazima. Kao što kažu Ibn Abbas, Ibn Omer, Ibn Mas'ud i drugi plemeniti ashabi, radijallahu anhu međmein. Međutim, dakle, to je posebno značenje ovog ajeta. Općenito, je li ovaj ajet odnosi se na svakog onog koji sluša učenje Allahove knjige pa se svakom onom koji sluša učenje Allahove knjige naređuje el istima, to jest da sluša i el insat, to jest da ne priča. Tako dakle da se u ovom ajetu naređuju dvije naredbe. Postavljaju nam se dvije naredbe. I između njih postoji razlika. El insat odnosi se na ostavljanje priče, ostavljanje razgovora i svega onoga što okupira čovjeka od slušanja Kur'ana – dok se el istima odnosi na slušanje, to jest okretanje sluha, okretanje srca da srce bude prisutno i razmišljanje o onome što se sluša. Pa kaže šejh Sadi rahimehullahu ta'ala, ko se bude pridržavao ove dvije naredbe, dok se uči Allahova knjiga, taj će zadobiti ogromno dobro, korisno znanje, dugotrajni iman, uvijek svježi, jači, obnovljeni iman, zadobit će veliku uputu, veću uputu i pronicljivost u vjeri. Zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala i vezao postizanje njegove milosti za izvršavanje ove dvije, ove dvije naredbe. Zatim, od razloga za dobivanje Allahove subhanahu wa ta'ala milosti jeste istrpljenje na musibetima – tegobama, teškoćama koji vas pogađaju. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Baqara 157. ajetu الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Oni koji kada ih pogodi kakav musibet, kakva nevolja. Kažu, mi smo Allahovi i Allahu se vraćamo. Takvima pripada lijep spomen kod njihova gospodara i Allahova milost. I doista su samo takvi upućeni. I doista su samo takvi na pravom putu. Također, od puteva načina kako da zadobijemo Allahu subhanahu wa ta'ala milost jeste naređivanje dobra, odvraćanje od zla. Traženje da se čine dobra dijela i traženje da se ostave loša dijela.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 Naređuju dobra djela, traže da se čine dobra djela i da se ostave loša djela, zabranjuju loša djela. Vajuqimu nesala i uspostavljaju namaz. Dakle, kada u Kur'anu pročitate ajet u kojem se spominje iqametu sala, wa yuqimune sala, ili u hadisu slično. Znajte da se ne misli samo na obavljanje namaza. Ne misli se samo na obavljanje namaza, već se misli na uspostavljanje namaza. Nije dovoljno samo da ti kao pojedinac klanjaš u svojoj porodici. Ne, već je obaveza da ti uspostaviš namaz u svojoj porodici. Da svojoj supruzi narediš namaz da svojoj djeci naređuješ namaz, da svi zajedno, ako već niste u blizini gdje se obavlja namaz u džematu, da vi u džematu obavljate namaz u svojim kućama. I oni koji uspostavljaju namaz i koji izdvajaju zekat, koji se pokoravaju Allahu i njegovom poslaniku, to su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Doista je Allah silni i mudri. Jedan od puteva kako zadobiti Allahu subhanahu wa ta'ala milost jeste svakako istighfar, traženje oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže Jalla Jalalu u suri An-Naml 46. ajetu لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ A ako vi budete tražili oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će vam se zasigurno smilovati. također jedan od puteva. Kako zadobiti Allahu subhanahu wa ta'ala milost jeste pomirenje dva zavađena muslimana ili izmirenje muslimana. I ovo je put kojim danas Haman svi trebamo kročiti, trebamo hoditi, trebamo izmirivati nas zavađene muslimane, i isto tako prijeko smo potrebni Allahove milosti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Hujurat desetom ajetu Innama al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu bejne akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Doista su samo vjernici braća. Pa pomirite svoja dva brata i bojte se Allaha da bi vam se Allahova milost zasigurno ukazala. Također jedan od puteva kako zadobiti Allahu subhanahu wa ta'ala milost jeste da budeš blag prilikom obhođenja s drugim ljudima, naročito u kupoprodajnim odnosima. Kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu koga bilježi imam Buharija, rahimehullahu ta'ala od Džabira radijallahu ta'ala da je Allahu poslanik alejhi salatu ve selam rekao rahimallahu rajulan samhan idha ba'a wa idha ishtara wa idha iqtada Allah se smilovao čovjeku koji je blag kada kupuje, kada prodaje i kada presuđuje. Dakle, kada ima kontakta s drugim ljudima. Jedan od puteva, načina za dobivanje Allahove subhanahu wa ta'ala milosti jeste i ustajanje noću. U zadnjoj trećini noći i obavljanje noćnog namaza onoliko koliko ti Allah subhanahu wa ta'ala omogući. Tebi, brate, da ustaneš, obavljaš u zadnjoj trećini noći namaz koliko budeš u mogućnosti i zatim da probudiš svoju suprugu. Ili tebi, sestro, da obavljaš noćni namaz u zadnjoj trećini noći koliko si u mogućnosti, koliko ti Allah dozvoli, omogući, pa da probudiš svoga supruga. Došlo je u hadisu Ebu Hurire radijallahu ta'alane da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء Allah se smilovao čovjeku ili Allah će se smilovati čovjeku koji ustane noću pa klanja, zatim probudi svoju suprugu, pa ona klanja. Ukoliko ona odbije da ustane, on joj popršće lice vodom. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء I Allah će se smilovati ženi koja ustane noću pa klanja, zatim probudi svoga supruga, pa i on klanja, a ukoliko odbije, ona mu popršće njegovo lice vodom. Ovaj hadis bilježe mnogi između njih Ebu Daud Nesai s vjerodostanim lancem prenosilaca i šejh Albani rahimehullahu ta'ala ovaj hadis ocijenio je vjerodostojnim u džami Sagiru. Također, kod pojedinih učenjaka, jedan od razloga za dobivanje Allahove milosti jeste i klanjanje četiri rekata prije ikindijskog farda – kažem pod, kod pojedinih učenjaka, zašto? Zato što su se oko ovog hadisa islamski učenjaci razišli oko vjerodostojnosti hadisa, na osnovu kojeg je zasnovana ova velika korist. Pa se dakle prenosi od Ibnu Omera radijallahu ta'ala anhuma da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao Rahim Allahu imra'an salla qabla asri arban. Allah se smilovao ili Allah će se smilovati čovjeku koji bude klanjao četiri rekata prije ikindije namaza, prije dakle ikindijskog farda. Ovaj hadis bilježi Abu Dawud Tirmizi i šeh Albani rahimehullahu ta'ala ovaj hadis je ocijenio dobrim u sahihu Abu Dawuda i sahihu Targiba i Tarhiba. Drugi pojedini islamski učenjaci muhaddisi ovaj hadis su ocijenili slabim. Dakle, oni koji prihvate ovaj hadis u najmanju ruku dobrim, neka požure i neka čine dakle, dakle ova dijela kako bi ako Bog da zadobili Allahu milost. Također od načina kako zadobiti Allahu subhanahu wa ta'ala milost jeste da vodiš računa o svome jeziku. Da vodiš računa o svome jeziku, da ukrotiš svoj jezik, da govoriš dobro ili da šutiš. Da govoriš samo dobro, u protivnom šuti. Od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala an se prenosi da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao Rahim Allahu abden kale hayran fa ganim au sekete an su'in fa sallam Allah će se smilovati čovjeku koji bude govorio dobro pa se okoristio toga. Zadobio nagradu. I takako veliku nagradu, vidimo. Ili bude šutio od lošeg govora, ustegnuo se od lošeg govora, pa se spasio. Spasio se neminovnih posljedica koje dolaze nakon loše govora. Svi to dobro znamo. I ovaj hadis bilježi imam Bejheqi u Šu'abul imanu s dobrim lancem prenosilaca i šeha Albani rahimehullahu ta'ala ovaj hadis je ocijenio dobrim u sahihu targiba i trhiba. Jedan od puteva za dobivanje Allahove subhanahu wa ta'ala milosti jeste da na onom mjestu u mesčidu, u džami, kada klanjaš obavezni fard namaz, da ostaneš na tom mjestu, da zikriš, slaviš, veličaš, spominje, spominješ svoga gospodara. Jedan od razloga za dobivanje Allahove milosti. Kao što stoji u hadisu Ebu Hurire, radi Allahu ta'alan, da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao, el melaiketu, تصلي ala ahadikum ma dama fi musalla alladhi salla fihi ma lam yahduth aw yaqum taqul allahumma ighfir lahu allahumma irhamhu Dakle, meleki donose salavat na svakog od vas koji bude boravio na svojoj musalli, dakle na mjestu gdje je klanjao, sve dok ne izgubi abdest ili dok ne ustane sa toga mjesta i govore dove Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru naš oprosti mu gospodaru naš, smiluj mu se. Dakle, to je dova meleka, čistih robova, onih robova koji, koji nikada nisu iskazali neposlušnost Allahu subhanahu wa ta'ala, koji se odazivaju Allahu subhanahu wa ta'ala u svemu onome što im on naredi. I šeheh Albani, rahimahullahu ta'ala, ovaj hadis je ocjenio vjerodostanim u džami Sagiru, dok je u sahihu Ebu Davuda rekao da je čak ovaj hadis po uslovima dvojice šehova Buharije i muslima. Dragi oče i draga majko, budite milostivi prema svojoj djeci. Ljubite svoju djecu i to će biti dokaz milosti u vašem srcu. Dokaz postojanja milosti u vašem srcu. Od Ajše radijallahu ta'ala anha se prenosi da je rekla – kako je vjerovjesniku alihi salatu wasalam došao jedan arabljanin. Pa je rekao Allahov poslaniće, zar vi ljubite djecu, svoju dječicu? Tako nam Allaha mi ih ne ljubimo. Pa je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao Ava emliku en kane Allahu azza wa jel neza min kalbike rahmeh Zar ja mogu biti taj koji će spriječiti to da vam Allah subhanahu wa ta'ala iz vaših srca iščupa milost? Kako bilježi imam Buharija u Edebul Mufredu sa vjerodostinim lancem prenosilaca. Također prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhuma da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao Lejse minna men lem jerham sagirana wa ja'rifu šarafe kebirana. Nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim mlađima i koji ne poznaje kadr, veličinu, ugled naših starih. Kako bilježi imam Tirmizi, imam Ahmed sa vjerodostim lancem prenosilaca i šeha Albani, rahimehullahu ta'ala, u ovaj hadis je u sahihu tergiba i terhiba ocijenio Hasanu sahih. Ovi koji tražite znanje, šarijatsko znanje, koji pozivate druge ljude Allahu i Đelle Đelaluhu vjeri, na vama je da budete milostivi, da budete blagi prema ljudima, jer su naši ispravni prethodnici, Selefu Salih, prvo što su učili od hadisa Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, jeste takozvani hadis al Muselsel bir rahme. Jeste hadis Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, u kojem se spomnije milost – i sve jedan prenosilac ovog hadisa prenosi, prenošeći hadis iskazivao je milost prema onome kome dostavlja taj hadis. Pa se od Abdullaha ibn Amra radijallahu ta'ala anhuma prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao Ar-Rahimun jerhamuhumur Rahman. Irhamu men fil ard, jerhamukum men fil sema oni koji budu milostivi, njima će se smilovati sve milostivi. Dakle, Allah. Budite milostivi prema onima koji su na zemlji, pa će vam se smilovati onaj koji je na nebesima. Dakle, Allah, Jalla Jalalu. I ovaj hadis bilježe mnogi između njih Abu Dawud i Tirmiz s vjerodostojim lancem prenosilaca. I ovi koji imate ovlast nad nekim ljudima, bilo da ste otac, ili suprug, ili brat, ili onaj koji posjeduje nekakvu firmu, koji ste možda direktori u vašim firmama ili slično, budite milostivi prema onima nad kojima imate određene ovlasti. Jer se prenosi od Đarira ibn Abdillaha al-Beđelija radijallahu ta'alan da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao men la, la jarhamu, men la jarhamu nas la yarhamuhullah. Onaj koji ne bude milostiv prema drugim ljudima, ni prema njemu, Allah subhanahu wa ta'ala neće biti milostiv. Onaj koji ne bude milostiv prema drugim ljudima, i Allah subhanahu wa ta'ala neće biti milostiv prema njemu. Kako bilježe imami Buharija i Muslim. Također Allahov poslanik alaihi salatu wasalam je rekao وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يَضَعُ اللَّهُ رَحْمَتَهُ إِلَّا عَلَى رَحِيمٍ tako mi onoga u čioj ruci moja duša, Allah neće podariti svoju milost osim onome koji je milostiv. Allah neće dati svoju milost onome osim koji je milostiv. Pa su rekli prisutni ashabi, svi smo mi milostivi, Allaho poslaniče, pa je rekao, lejse bi rahmeti ehadikum sahibahu, jerhamun nas kafe nije to da budete milostivi samo prema svojim prijateljima, već da budete milostivi prema svima. I šeha Albani, rahimahullahu ta'ala, ovaj hadis je ocjenio vjerodostini u svojoj zbirci vjerodostini hadisa, silsiletu al-hadith as-sahiha. I osljedbenici Islama, o vjernici i vjernice, pridržavajte se džamata muslimana. Nemojte se podvajati, nemojte se razdvajati, jer je doista Allahova milost u zajednici, u džematu, dok je kazna u podvajanju, razdvajanju. Kako se prenosi od An-Nu'mana ibn Bešira radijallahu ta'ala anhuma, da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao al džematu rahmetun wal furqatu azabun. Džemat zajednica je milost dok je razdvajanje, podvajanje, kazna kako bilježi Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel u svojim dodacima na musnet svoga babe i ibn Abi Dunja, ibn Abi Dunja sa dakle dobrim lancem prenosila taj šeha Albani rahimehullahu ta'ala ovaj hadis je ocjenio dobrim u svojoj zbirci vjerodostini hadisa i u valorizaciji dijela, dijela alul odnosno dijelu Dilalul alul Dakle, to je bilo nešto od razloga puteva kako zadobiti Allahu subhanahu wa ta'ala milost i zasigurno proučavajući Kur'an, proučavajući hadis Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, možemo pronaći još mnogo, mnogo tih puteva. Ali dakle, za večeras je li kratko ovo nekoliko puteva. Zatim, što se tiče onih koji će biti udaljeni od Allahove milosti, kojima se neće ukazati Allahova milost, ustraju li na takvim dijelima, ustraju li na takvim dijelima, umru na takvim dijelima, O takvim dijelima također govori Kur'an i Sunnet. Pa ćemo također spomenuti nekoliko njih. Prije svega, uzimanje kaborova za mesčide ili sprovođenje određenih ibadeta na mezarju na mesčidima, na mezarju, na kaborovima, dakle, ibadet, obavljanje ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što se prenosi od Aisha radijallahu ta'ala anha, da je Allahu poslanik alaihi salatu wa salam rekao La'ana Allahu l-Jahuda van nasara ittehadu kubura anbijaihim mesajid. Mesajidahum. Allah prokleo židove i kršćane, uzeli su kaburove svojih vjerovjesnika za svoje mesčide, tamo gdje su obavljali ibadet, obožavali Allaha subhanahu wa ta'ala. Hadis je mutefekun alih. Zatim, od puteva koji povlače za sobom Allahov proklestvo, od dijela zbog koji se može zadobiti Allahov proklestvo, odnosno biti udaljen od Allahove milosti, da nas Allah sačuva toga, jeste i psovka ashaba, psovanje ashaba. Kako bilježi imam Taberani sa dobrim lancem prenosilaca od Aisha radijallahu ta'ala anha da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao La'an Allahu man yasubbu ashabi. Allah prokleo onoga koji psuje moja ashabe. A vama je dobro poznato šta znači psovka u šerijatu. Nije to psovka kao ona psovka koja je prisutna kod nas, među našim narodom. Ne. Već dakle, pod psovkom u šerijatu se misli na omalovažavanje. Omalovažavanje. Pa šta je dakle tek sa onim koji psuje ashabe onako kako psuje današnji narod? Šta je tek sa onim koji smatra većinu, ako ne sve ashabe, izuzev nekolicine njih nevjernicima i opisuje ih sa najgorim svojstvima? Danas Allah sačuva toga. Od puteva koji povlače za sobom Allahovo proklestvo i udaljavanje od Allahove milosti jeste uznemiravanje Allaha i njegovog poslanika kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna alladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'nahum Allahu fi dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adaban muhina oni koji budu uznemiravali Allaha i njegova poslanika Allah će ih prokleti i na dunjalu i na ahiretu i pripremiti im poniženu kaznu kaznu poniženja a najveće uznemiravanje Allaha subhanahu wa ta'ala jeste širk obožavanje nekoga drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala, upućivanje bilo kojeg ibadeta nekome drugom pored Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala, suprostavljanje Allahu i naredbama, suprostavljanje naredbama njegovog poslanika, psovanje Allaha subhanahu wa ta'ala, psovanje vremena, jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao kako stoji u hadisi kuciju, yu'zini ibn Adam, uznamirava me čovjek, Ademov sin jesubbu dehr wa ane dehr, ukallibu lejlehu wa neharahu. Psuje vrijeme, a ja sam vrijeme. Ja sam taj koji smjenjuje noći i dane. Također, od dijela koja povlače za sobom udaljavanje od Allahove milosti jeste i proklinjanje svojih roditelja, psovanje svojih roditelja, podpomaganje novotarije i novotara, kao što stoji kod imama muslima, od Alije radijallahu ta'ala an, da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao la'na Allahu men la'na walidahu wa la'na Allahu men zebaha li gajri Allah wa la'na Allahu men awa muhdithan wa la'na Allahu men gajara menar al ard Allah prokleo onoga koji proklinje svoga roditelja Allah prokleo onoga koji prinosi žrtvu nekome drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah prokleo onoga koji podpomaže novotariju, podpomaže novotara. I Allah prokleo onoga koji mijenja pomjera međe, granice zemlje. Također, od dijela koja povlače za sobom udaljavanje od Allahove milosti jeste i konzumiranje kamate kako stoji u hadisu Džabira radijallahu ta'ala da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao La'na Allahu akila riba wa mu'akilahu wa shahidehi wa katibahu wa qala wa hum fihi sawa. Allah prokleo onoga koji jede kamatu, onoga kome se koji daje kamatu, onoga koji dva svjedoka dakle koji prisustvuju u tom ugovoru i onoga koji zapisuje taj ugovor i kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam na kraju svi su oni isti. Dakle onaj koji uzima kamatu, onaj koji daje kamatu, ona dvojica koji svjedoče i onaj koji sve to obilježi, svi su oni isti u grijehu i svi oni zaslužuju je li udaljavanje od Allahove milosti ustraju li na tom grijehu. Također krađa kao što stoji od Ebu Hureyre radijallahu talan da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao La'na Allahu sariqa jasruku al bejdate fe taqta'u wa jasruku al hable fe taqta'u jedehu kako bideš imam Bukhari Allah prokleo kradljivca ukrade jaje pa mu se ocijeće ruka, ukrade je li nekakvo uže pa mu se također ocijeće, ocijeće ruka. Također pijenje alkohola. Čovjek bude li ustrajavao na tome, bojati se da će biti udaljen od Allahove milosti, da će biti proklet. Jer je jasno Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao kako stoji u hadisu Ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وباعيها ومبتعها وآصرها ومعتسرها وحاملها والمحمولة إليه Dakle, mnogi koji god su kontaktu, u dodiru sa alkoholom, kaže Allahov poslanik, Allah je prokleo. Dakle, Allah prokleo alkohol i onoga koji pije, i onoga koji toči, i onoga koji kupuje, i onoga koji prodaje, koji proizvodi alkohol, onaj kome se nosi i koji nosi alkohol. Svi, dakle, koji su u dodiru sa alkoholom i na osnovu kijasa analogije također prokleti su svi oni koji konzumiraju druga opojna pića, jeli od droga i slično. Također, od dijela koja povlače za sobom Allahov proklestvo jeste i optuživanje čestitih vjernika, vjernica. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna alladhine jarmuna almahsanati al mu'minati lu'inu fi dunja wal ahira walahum adabu nazim. Doista oni koji optužuju, potvaraju čestite vjernice, bit će prokleti na dunjalku i na ahiretu i njima pripada teška kazna. Također onaj koji uzima mito i onaj koji daje mito, kako stoji kod imama Ebu Dauda i Tirmizi s vjerodostojim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Amra radijallahu ta'ala anhuma da je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, La'an Allahu arraši wal murtaši. Allah prokleo onoga koji daje i uzima mito. I također ovih puteva, ovih dijela, načina, koji čovjeka udaljavaju od Allaha i milosti je još mnogo, iščitavajući Kur'an, iščitavajući hadis Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, pronaći ćemo ih. U svakom slučaju, dovoljno nam je ovo za početak, da se upoznamo sa putevima koji nas približavaju Allahoj milosti i sa putevima koji nas udaljavaju od Allahoj subhanahu wa ta'ala milosti a ja Allaha subhanahu wa ta'ala molim da budemo od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje, jer su to oni kojima je podaren razum i koji su na pravom, pravom putu. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima muslimanima i muslimankama. Molite ga i vi jer je doista Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji prašta, voli opraštanje pa ga molimo da nam svima oprosti halalite što sam odužio. Inša Allahu ta'ala gledat ćemo da sljedeći put ne bude ovoliko dugo. Allah vam dao svako dobro i učinio vas njegovim pokornim robovima. S vama bio zadovoljan sve dok ste na dunjalu koji sutra kada vas izvede pred sebe na sudnji dan da vam svidi obračun. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallahuma ala nebina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة رسلي يا